Hi, Joseph Ciappara. L-għalka ħalik titkellem ħafna bil-mistoqsi, ġifiri mux not eh, batin. Eh, kellim niftit, faxar minuti, il-fazi differenti tal-karriera tijak biex ikolli jisu hmm. outline. Mela, tal-karriera pratikament naħseb bdiet meta bdejt kont applikat ta' Drama Center għal Manuel Theatre Academy of Dramatic Arts. fl-imtaħda. U that was my first proper eh, eh, eh, footing ġo teatru. Ovvjament konna l-ewwel l-ewwel grupp meta kien ġi mhm. Adrian Rendell. U li għafirlu niftakar dak iż-żmien konna minna konna applikajna insomma u meta mill-klodi ġin dakinhar għalli so you start now. Kellu żewġ gruppi. Mm. Grupp kien se jibda f'Ottubru u kien se jibda f'Jannar frar ta' wara. Mm-hmm. Insomma, that was the first, ġviri kien hemm kien esperjenza, kien esperjenza għalija ġdida li mhux għax konna minn eh, audition, imma eh, like you know, eh, kien direttur professjonali, mm-hmm. kellu kien ġej minn barra, kien ħaġa ġdida. Mm-hmm. Jiena Dejjem kont Maltese speaking, jiġifieri għalija kienet dik xi ħaġa li kienet diġà mhux tas-soltu. Allura din l-audition kienet bilfors bl-Ingliż u ovvjament jiena speċi hmm. kont qed ngħid isma' kemm se nkun eh, konfidenti li nkun nista' nagħmel xi ħaġa bl-Ingliż. Qatt ma kelli ma qatt ma kont mitħla tat-teatru fis-sens ma kellix min jippuxjani, ma kellix hmm. Kienet just dil-passjoni kbira li kelli mdu kont tifla għaliex il-Birgu il-Patrijiet kellhom dat teatru ta' San Duminku mhm. u fih kienu jiddebuttaw il-plejs il-ġodda. Ġifieri nispal Vittorin Gallia, eh, Skalpello, jinnaf Armandorso. Dak kont tarom jiet meta kienu kollhom xi ħaġa ġdida biex imbagħad iduru t-teatri f'Malta x'dar jekk kienu jaħdmu t-teatru. Kienu jiddebuttaw il-Birgu, jekk il-Birgu jmorru tajjeb Hemmhekk kienu jiġu n-nies l-oħra biex jikkommissjonawhom biex jitellgħuhom jien naf Ħal Luqa, il-Gżira, l-Orfeum, whatever. U però jiddebuttaw kienu l-Birgu. Allura dik kienet xi ħaġa li aħna ommi kienet toħodna darba fil taf kif li bħala qed trid imorru nagħmlu. U dik hija xi ħaġa kif qed taf dan li li tara nies li taf kif they become other characters u temminhom u inti tidħol daqshekk parti mill-karattru tagħhom. Niftakar nisma ta' żgħira li kont kont imur id-dar u demni ninsib l-iktar karattru li kun laqatnu nimitaħ to perfection għax kont nimita perfett. Dak iż Allora dejjem imbagħad bin-nies iduru miegħi u So that was my introduction to theatre, so to speak. U mbagħad ovvjament allura meta jiena kelli din l-esperjenza ma jgħidli ma kienx ta' dilettanti, mm. imma kienet ta' veru. Mm. U speċi l-auditions kienu fil-boardroom ta' Teatru Manuel niftakar, u allura anka tmur fil dak il-bini kien hemm ċertu rispett. Mm. Alright, un bdejna, insomma, bdejna dal-kors, ovvjament, eh, t-tini ħaġa li kienet challenging għalija kienet għaliex Miegħi kelli nies ta' ċerta esperjenza bħal huma Malina Gallia Kumbo, bħal huma ġew Quattro Mani li diġà kienu isem dak iż-żmien. Kienu għalliem dawn ġifieri? Le, le, le, le, le, dawk kienu studenti. Studenti. L-uniku għalliem tas-seniors fil-bidu li bdejna, mhux fil-bidu, fil-bidu kien biss Adrian Rendil mhm. u kien iġib il-dawn il-barranin. Ġifieri dejjem aħna ħdimna ma' diretturi barranin. Eh, Hugh Morrison, Leonard Dixon, ġifieri nistal ġenne daw kienu. Eh, Umbat, ftit iżjed tard kien ġi eh, Peter Cox li kien joħsib il-juniors. Watson, x'kien jismu, xi ħaġa Watson, anyway, se niftakar. U Dawn l-inna introduċewna mhux biss għat-teatru, you know, imma għax-ġanrs differenti ta' teatru. Mela, ehm, ovvjament aħna konna l-ewwel grupp. L-idea kienet li daw ridu joħolqu ehm, mhux l-idea ta' klabb, Dak iż-żmien Malta kien hawn diġà il-klabb jinnaf tal-MADC. Mm. Kien hawn il-klabb tal-Malit, kien hawn mm. il-klabb. Ma dawk ngħidu nisma' teatru mhux klabb. Teatru huwa xi ħaġa li trid tiġi rispettata ħafna. Eh, l-attur għandu ċerta dinjità, għandu ċerta kreattività. U allura hemmhekk dejna jiena forsi kelli l-vantaġġ kbir li ma kont so to speak imbabsa minn mm. influenzi eh, eh, Emmi chairs, qed tifhem kont mill-ewwel is li kelli baptism of fire. Eh, there was no fooling around, ġibri dawk kienu l-serja ħafna, you know, kienu jafu spot on the job, ġibri għandek xaġa to work on, memx lob, mhm. trid titwala rehearsal li trid tkun preparat sew, you know, jekk qed tagħmel jekk qed tagħmel sessions ta' ta' improvisation, ta' teknik, whatever, trid tkun concentrating hemmhekk u allura mbagħad minn hemmhekk speċi da bdew jkabbru jew jiżviluppaw l-attenzjoni li kien jagħti Adrian kien nemmen jien illum nħares lura fuq iva kien ikun hemm nies li kienu talented mela imma jaf kellek nies li kienu talented but not so committed. Jaf ikollok nies so committed but not so talented, mbagħad kellek nies li kienu t-tnejn. U naħseb fil-kors tagħna kien dak il-każ li kellna nies li kienu very committed. Għax fil-fatt illum jekk tħares naqra li pereżempju eh, Anthony Bezzina li kien parti li llum il-ġurnat għandu skola wkoll tiegħu, ġifieri eh, Alef Lina Gallia Kungbo, ġo kwatrona dik iż-żmien kien fetaħ jew kien diġà kellu dal-grupp tiegħu. Em, em, Eħe, u u kien jabbina b'ħafna responsabilta, ġiviri fis-sens li mhux biss konna ta' atturi. Mela, hemmhekk imbagħad bdejna għaddejjin minn direttura l-ieħor u konna kellna good taste ta' jien naf minn teatru klassiku għal kommedja għal eh, fejna f'Pinter konna minna pereżempju teatru kontemporanju u U allura aħna konna u koll kien jatina nar ta' sibt, per eżempju, kienu konna sessions li kienu jkunu interessanti ħafna, li kienu jkunu improvisation sessions, pero mbagħad kienu jkunu with a difference fis-sens li per eżempju minnu kien u koll l-inna e, l-lum, nerġa' ngħidlek illum, taħares l nirrealizzax kien jiġri, kien jara what other potential skenna f'dak li fix-xena teatrali. Allora per eżempju kienu konna ehm, kienu konna per eżempju sessions fej joħol inna situazzjoni u jiena jiena irrit mill-punto di vista tiegħi rrit nistuda dak it-test u jiena kieku kif, kif nara l-karattru kif niżviluppa bħala xi ħaġa teatrali. Mm. Allora inti ma kienu kollok you know freedom kbir li inti tara di, allura imbagħad ittellagħha. Mbagħad mhux ikellmek biss bħala eh, bħala attriċi li qed tieħu sehem. Iżda mbagħad jerku dbjena dertan fejn l-istess xena inti trid so to speak tiddirġiha. Mm-hmm. Allura kien jara nies li ma jaraw xejn dik li pereżempju direzzjoni. U nies oħrajn li jaraw mhux biss il-viżwal tagħha kif taf inti hemm diretturi li huma viżwali, mm-hmm. però mhux id-direttur tal-attur. Għandek mm-hmm. diretturi li huma diretturi tal-attur u mhux viżwali. Mm. Għandek mbagħad minn ikunu naqra mit-tnejn. Bad għandek oħrajn li ma jkunux id-diretturi huma, imma jkunu bisnis illi iwasslu jew jiffidjaw l-attur biex jaraw xistaw xista jagħtihom l-atturu. U naħseb kien kien jaddinna daw il-ħafna mhux u biss meta qed ngħid huwa, id-diretturi l-oħrajn kollha kien ġi. Mm. Pereżempju Hugh Morrison kien bnedem eċċezzjonali, enerġija inkredibbli ġifieri, eh, fej litteralment illi jekk jaralek xi ħaġa inti qed taħdem u jemmen jemmen li inti dik you know it's something li trid tiżviluppa imma kien jasara minnek you know sakemm jara li hmm. inti qed tara fadi u you can master it u you can develop it even more. Allura Naħseb li dik imbagħad minn hemmhekk bdiet twassal li aħna kellna ċertu rispett kemm għal xulxin u kemm ukoll ċerta ċerta kritika li kienet li kienet kostruttiva ħafna. Illi dejjem żammewna dawn saqajna mal-art, li dejjem kienu jġelunna nifmu sma' jinnaf jekk qed naraw xogħlijiet oħra anke kienu konna sessions pereżempju fejn niddiskutu mm, production exercise li nkunu għamlu sħabna, jew li nkunu għamilna aħna, jew nagħmlu postmortem fuq xogħlijiet tagħna mm. stess. Kien hemm dawn ħafna affarijiet li ma kontx isibhom mm. f'entitajiet oħrajn. U U bat fil-fat eh, ġiver kena dak iż-żmien id-DIRC, il-Drama Academy Representative Council, li truwit u kol l-inna kien iġenna kien jagħtina ċerta responsabilità li isma' t-teatru Malti u tagħkom mhux tiegħi. Mm, mm. U naħseb dik hija ċaġġa li kont napprezza ħafna pereżempju jien fimt li eh, huma hawnhekk ovvjament kienu ġew b'agreement li kien sar mm. mal-Gvern Ingliż, imma eh, Adrian speċjalment dejjem kien jirrispettana bħala Maltin li aħna konna se nkun il-ġenerazzjoni ta' teatru Malti għal Mbagħad kien introduċilna wkoll pereżempju t-theatre and education. Allora kien iġibilna esperti in the field mm. u kien jibatna biex nistudjaw ma mm. dawn in-nies jieħu f'entitajiet oħrajn biex ikunu esposti għal kemm jista' jkun eh, dak in teatru ġdid, innovattiv għal kollox għalina, u speċjalment għandna jkun educators, mm. kienet xi ħaġa Jiena per eżempju kont għandni kif bdejt nagħllem. Mm. Allura għalija li kont stajt kont inħobb ħafna letteratura indejja. Poezija per eżempju, fimt? Dilli kont nisma' nisi tfal jgħidu f'xi dwejja. Mm, mm. Eh, dejjem kont nuża teatru bħala eh, media li theater in education jew drama in education li huma żewġ eh, aspetti totalment differenti. Ma kont nużhom ħafna mat-tfal dawn. Allura aħna bħala educators u atturi kien jużana wkoll biex jagħtina din l-esperjenza ta' theater and education. U allura konna nitturjaw ħafna minn Malta l-Għawdix minn kolli kien. Mm. Imma bat jiena bħala educator kellu wkoll dan il-talim li qatt ma ħadtu qabel on how to eh, blima mod nista' jiena nwassal jien naf it-talim tal-Malti tal-Ingliż tal-Mezz tal-Ħisra mm. trufan. Mm. True drama. Allura, ovvjament, dik kienet xi ħaġa ehm, għalija kreattiva ħafna, mm. xina bnidma li nobot nara tfal bil-qeda fuq siġġu. Allura dejjem, you know, it-tfal kien kont naraw jieħdu gost, u jinkont noħdu gost iżjed mit-tfal. Mm. Għax imbagħad dik tiġi xi ħaġa. Imbagħad ehm, kien għadda żmien u kien rendil, imbagħad kien hemm il-famuża data meta qed l-imtada. Ah, Smajt, Minħabba fi prinċipju li aħna ridna eh, illi it-tutors tagħna ma jħallsux biex jiġi jarawna u jikkritikawna jmin kienet għalina kezzoj. Imma insomma minħabba fil ma kon kella konnet namlu blood wedding mhm. u jien kont diġa spiċċajt, kont insertajt fija di għax kont qed nirriplejsja persuna illi anyway kienu ħaddu xi passi fuqa u kienu talbuni biex nirriplejsja ah. l-aħħar tliet ijiem. Ah, ah. You know? Imma mbagħad sibt ruħi f'dil biċċa xogħol. Mm. Ovvjament jiena sapportjajthom u allura ma konniex ftaħna il-portiera qabel ma ġi aċċettat il-fatt li mm. jidħlu tutors il-Maltin mingħajr ma jħallsu. Ehm, jekk trid tuġibni, min ma ridhom xitlu allura? Eh, dak iż-żmien kien hemm. Le le din hija storja ta' ġifieri eh. qed neċċejn, qed niżvela xejn. L-idea kienet din, isma, daw qed jitħallsu, mela jekk qed jitħallsu biex jidħlu jaraw performance it-teatru magħmlu rridu jħallsu. Imma il-verità aħna konna qed ngħidu isma' daqt jitħallsu biex jallmuna, imma part and parcel minna mm. aħna derinna forsi ma kellhomx fil-kuntratt. Issa dak iż-żmien kien hemm chairman eh, eh, eh, Berti Aġus Ferrante Li se nikkritika jew se nidħol fil-mertu, imma u kien fema jett. Aħna kemm hija motivu. Diretta eh, eh, eh. That was a very personal decision. Eżatt, ok. Le, le, le. U kien għalinna, jekk ma tiftħux il-portira issa, Għada nitkellmu. Mm. Umbagħad kien aċċetta li jidħlu tutors u għada mhux tkellimna ma sibna nota li tgħid illi l-akkademja kienet magħluqa. Ġifieri, it was that. That eh, simple mhm. għalih bħala argument. Mhm. U mbagħad insomma mhm. l-istorja biżmin iż-żmien mbagħad eh, you know I think eh, realizzaw li isma' Kellek xi ħaġa li kienet qed tgħaddi tajjeb ħafna, serjetà kbira. Ġifieri dawn huma jkunu ċirkustanzi li kultant trid tgħid. Inqala waħed. Ġifieri kont gradwajt biex ngħidu. Iva, iva, iva, iva. Jien kont gradwajt is-sena ta' qabel. Ma mela kemm kien twil oriġinarjament? Kien kważi sentej u nofs. Sentej u nofs. Rib it-tlieta. Ejja niftħu ftit dal-bracket. Għax għalkemm għedlek jisu biex titkellem fuq il-karriera tiegħek, l-iktar li nixtieq li niddiskutu huwa ż-żmien tal-imtada. Mhm. Ġifieri qed naġġaw niġu iktar il qudiem għal x'għamilt wara. Mhm. X'dak kien xi 80 naħseb le? Imbagħad naqra. It's okay. I can research it. Qed nieħu l-impressjoni ġinti semmejt pereżempju li tirrispetta l-bini li l-attur huwa rispettat. Mhm. Bda nitkellem din tal-rispett. Mhm. Isu kien hemm ċertu set of rules Madwara l-imtada kien hemm set of rules kienu miktubin jew kien hemm iktar isu spirtu ta' regoli. Naħseb illi naħseb illi there was illi aħna konna kienet imbniet fuq eh, da sens ta' commitment. Hmm. E fil-fatt jien niftakar meta milli e, l-audition u kien qalli, ok, so you start e, this month. Jiena tabaħna nelli kont għax You know, ma kellix din il-mental. Għetlu ma nistax ta' xanti performance oħra, dak iż-żmien kont nagħmel parti minn dal-grupp ta' Mima u konna ah. nduru kienu kuna ħafna programmi kulturali madwar hmm. l-rħula u konna nduru. U jina kelli commitment. You know, konna per eżempju naqdu poezija, jien naf, dubkar, poezija ta' Web. U konna nanimawa, f'sens ta' mima. Mm. Ok, kien teħtu sperimentali sa' mm. ċertu punt. Ġodda kienu. Kien ġodda, koll, skur, skur. Ma kienx eh, ma kienx hemm grupp Bħalna, jirġibu konna namluħom da. Erru jena kont għetlu le, għetlu ma, għetlu ma nistax tajn. U niftakar da, verrajt li so, għalli li sindier għalli għonek għet titkellem xaħat li ġi minn barra professjonalment biex lilkom itilkom mm. din mentalità professjonali. Now, you will not be a part-timer in theater, You either give full mm. commitment, jew this, jew inkella there is no choice, mux għalli this is no place. Għalli you have no choice, għax jenetlu. Mela vacation I start in, in, in January. Għalli you have no choice, I'm not asking you to choose, mm. I am stating. Għalli, and this is rule number one in theater. U ma kienx qed jgħidha b'qżiż, you know, kien qed jgħidha naħseb tant kellu dal-amor propju Adrian, tant tant kien bniedem li t-teatru kien iħobbu ġenwinament. U naħseb ukoll kellu da sens ta' sens pedagogiku fih ukoll Adrian. għalkemm ma kienx educator, you know, mm. ġifiri was a theater person. But I believe also li dana biex għazlu li lu jiġi għaw, kellu credentials mm. għalihom, you know. Mm. U għalkemm, yes, issa taf rules xkienu dana verbi li kien għalinna isma, you are expected to attend all rehearsals. You are expected to attend all un, un, uh, uncalled mm-hmm. rehearsals biex intom tkunu hemmhekk and I expect your full commitment. Issa, jekk aħna kienu konna per eżempju jien naf konna qed nagħmlu production exercise eh, biex niskopru l-Shakespeare, ok? Issa, jekk kien qed naħdem fuq tekst, da m'għandikx ċans se tmur u għadek ma tafx il-linji. Hmm. Jina jidlek, jgħidlek isma by tomorrow, hmm. tkun taf linji. Ora, issa, kinti se tgħid ma kellix xejn, ok, so we meet another day. U jidħol ħaddieħor. Hmm. You know, there was no time for play. There was only time for work and uh, and uh, good experience. Ok? Allura inti tidra li meta da tgħid u x'inhu ġej tarrel se se tibgħatni d-dar. Qed tifhem daqt jurik isma' m'hemmx lob. Inti ovvjament u dan għax imbagħad hawnhekk fejn jidħol dal-commitment tan-nies. Per eżempju, jiena kien jgħidli Ġozett, you have a very good eye and a very good ear. You know, for you to learn, you don't have to go abroad. Sit down and watch. U waħda mill-affarijiet li tallimt ħafna fil-karriera kollha jien li kelli kienet anke meta kont insifer. Kien qabel kien minn għalli għallu rrit naħdem jien biex inkun qed l-esperjenza, mentri biżmin tallimt illi being the observer you learn much more than being the performer. Mm. Tgħidli mela being the performer, le iva, ma when you are performing you are concentrating on your self. When you are observing what is going mm. on, you are, you know, becoming part of the process of various mm. people. Mm. U u naħseb li din eh, mbagħad kellu ħaġa oħra wkoll illi kien jaf jiddelega. Taf kif pereżempju Ok, jien naf, eh, għall-argument kien jgħidilna ehm, eh, eh, dal-production exercise will only be presented to the public, so to speak, għax dak indem jistiden n-nis hmm. li kienet ta' ġoħra u koll. Mela dak jistiden l il-krem della krem, so to speak, ta' teatru mal-tid dak iż-żmien, hmm. ta' teatru serju mal-tid dak hmm. iż-żmien. Mela, mela aħna meta minna l-ewwel darba il-birthday party ta' Pinter. Mhm, mhm. Eh, yes, I was always excited about Pinter għax dak iż-żmien taf kif kellek Samuel Beckett, Pinter kienu għadhom il-ġodda. Mhm, Allura għalina l-università jiena li naqra skript xaġa u jenna Franza Bejjera u Malta kien leġenda dak iż-żmien. Fim? Ehm, U tibda tgħid imma di qed nifhimha d-dwġen, ma di għalfejn qed tiġri hekk, ma nhu dal-karattri. U inti tibda tidħol eh, fl-unseen text. Mm. Alright? Forsi mhux kulħadd kellu dik il-kapaċità li jidħol in the unseen text u jistaqsi fuq l-unseen text jom kella dak li mhux qiegħed jidher daqshekk ovju da. Imma mbagħad huwa kellu dil eh, meta jekk kien jagħtik biċċa xogħol jgħidlek isma', ok, we are working on this għal dal-perjodu ta' żmien. Issa, ġieli kien jgħadhom fuq xaġġu li tuħu ħafna tul, però ġieli jagħtik biċċa xogħol illi kien jgħidlek isma' dana dan, dan l-speech, you have to work on it and you have to perform it, you know, mm-hmm. jew interpret it rather than perform it, you have to interpret it by that date. Issa, inti kun minn li se tinterpreta, mentri dan bat jaqbadlek l-iċken intonation, l-iċken movement li tal li tagħmel u jkissrek bid-domandi. So inti tibda tgħid, isma' this is not about Ii ara qed nagħmel diet. Allura inti jiena mbagħad taf kif jiena kont dejjem bniedma nistaqsi, kont dejjem bniedma li rrid inkun naf, kont dejjem bniedma li infittex, infittex, infittex, infittex, infittex, infittex. Allura li kellu sabu mbagħad in-nies li kien iġib. Kont ninduna jien pereżempju li jekk għall-argument ehm, eh, per eżempju, jien naf qed fu restoration drama, which is not mm-hmm. easy. Mm-hmm. It's not easy at all, right? And one can find it very boring. Mm-hmm. But when you really get somebody who becomes it, u li lilek jgħaddilek ċertu informazzjoni within quotes. Il għaliex eh, inti ma tkun qatt qed tara din, jien nafa minn għadda ċeżob Malfi, mhm. per eżempju. Imma meta ħana nagħmlu l-workshops, Ma' Hugh Morrison, tal-ġenn li tidħol f'dan l-ambjent ta' background soċjali li kienu jgħixu fih u jagħmillek u werċa fejn tisser il-miġnuna, you become the brain, the mind, li kienet jgħix dak. Kienu jkunu workshops mind blowing. Mm. Allora inti jien biex qed ninterpreta lil daċess, ma qed ninterpreta is-soċjetà, mm. ir-ruħ illi jien kelli niskopri fiha di, you know. So aħna kellna dawn il-ħafna eh, dawn il-ħafna challenges illi U ħa ngħidlek, pereżempju, niftakar Duchess of Malfi, fejn kont id-Duchess. Lejliet, issa da konna ħdimna fuqha xi erba' xhur jew ħamsa. U ma' Hugh Morrison, jiġifieri Hugh Morrison boża għalija wet tal-kotba tiegħu hekk taqrom jien għandu ehm, Working for the Actor jew ma nafx ħareġ tnejn tliet kotba very good books. Eh, kellu teknik, kellu kellu he was a passionate man. Dak kif rajnih diħel l-ewwel darba l-ora li kellu fiha. Issa qed tara Madonna il-jun mm. ġentili diħel, you know, preżenza tal-biża, ftit niftakar dik il-preżenza kollha, you know. U You know? Until you really get the true insight of what is going on fil-moment, il-moment tal-moment. Imma once you get that, then inti taf li se tmur id-dar u you know il-moment tal-moment it, un, it, it unveils itself. il-ħin kollu għalik. Mm-hmm. Allura kien hemm da sens ta' riċerka li tkun qed tagħmel b'mod indirett. Mm-hmm. Imma jekk ma tagħmilix, ma mm-hmm. tagħmilix, għajmru mbagħad beda jiġri li l-imtada stess beda jiġri li kien hemm daqsxejn ta' diskrepanza kbira u assoluta ah. bejn ir-riżultat di, you know, in Għandi performance, tara xi ħaġa, jew għandek xi ħadd li jew għandek liħor li ma tistax. Fil-fatt imbagħad f'Jannar kien hemm għader intik. So mbagħad beda jaqqat u bde bedi siftja ruħu waħdu. You know, Il-grupp. Mhm. Allura, eh, xħallit li l-imtada? L-imtada ħallit li, għan, illi, eh, I mean, il-passjoni li kellhom dan nies kienet. Eh, it was bħal meta jkollok xi ħaġa sagra Illum jiena ma nafx naħseb li ġifieri b'ċerta spiritwalità jien nitkellem fuq eh. il-teatru. Ġifieri u kważi ma nafx nispjega ruħi aħjar. Għax jagħmel nuża dil-kelma. You know, I mean, jiena maħat naħseb qatt ma użajta dil-kelma ta' spiritwalità, mm. but today that uh, I think I have more awareness and mm. ħafna affarijiet. There is this uh, Eh, well, this ethereal marriċ ninsema naqisni xi ħaġa kond jew hekk għax it's so it's so unique fajnija mm. il-mod ta' kif inħares leħjena teatru, il-mod ta' kif inħares lej attur, il-mod ta' kif inħares lej eh, lej what it is, you know, illi there's a definition that cannot be defined. Hmm. U l-estensjoni tagħha meta meta ssibu fil-moment jasal deep down hmm. to the roots of the audience, of the hmm. actors, of the uh, of society in toto. Tgħidli mek mhux is-soċjetà mhux qegħdem mek. But you know what I think that when something is done with the x'inhi l-kelma qed nipprova nsib the proper word. Mhux il-commitment biss, imma with the insight. Mm. Insight eh. reali ta' what is, you know, mhux qed nagħmlu qed nagħmlu komedja. Eh. X'qed tagħmel komedja? You know, you know, go inside minn kien l-awtur, għalli xazel dik il-komedja mux, għax xazel dak il-sujġet mux l-ora. When you really delve into what brought out that product, imbagħad insa tibda tara illi l-karattri b'xi mod jew ieħor mm. huma an extension of the author, of society, of his background, of the period, of a statement li trid tagħmel, u allura qed tuża dik il-medium eh, eh, għalija. Eh, and then, once li daw intu għaddej, intu għaddej, intu tiskoprihom, Per eżempju, għadhom l-affarijiet li kultant we joke about, you know. Jien anka meta jkun hemm performance, madonna rrid nagħti notes. Because I see things, you know, things talk to me. Waqt li qed narhom, nibqa' nara affarijiet li għattu ngħidu sma' llum tajdik, you know. Eh, eh, eh, go home and yeah, mm. jew kella llum dikar fi armita, you know, you think mm. li just U per eżempju, I think ukoll illi jiena mhux ippikkjajt, I developed, I developed minn dak kollu li tgħallimt għax kont naħdem ħafna fil-qrib ma' dawn in-nies. Anke per eżempju meta tiġi għall-interpretation, you know, I think the way illi eh, I work on interpretation mm. ma' nies li lesti li jaħdmu għax issa din hija mm. importanti mm. ħafna. Ok? Eh, meta sakemm along the way tal-karriera tiltaqa' ma' nies illi huma kbar bħal atturi, però dejjem lesti li jikbru mm-hmm. jew li jibqgħu jiskopru jew jibqgħu jitalmu. Għandek oħrajn li Jgħamni li huma atturi. Mm-hmm. You know? L-lesti. Allura l-lesti. Li għandi rispettu kolli jom mm. jina, pero jifrustrawna ħafna mm. bħala bniedma għax meta tniġi biex naħdem magħhom. Eh, they don't take direction, huma super, meta qed ngħid direction x'qed infisser, qed infisser li lilek qed ngħidlek Stefan hi. Eh, you know, enif naqra fuq di, imma u tissupervja u tingħalaq. Mm-hmm. So I know I'm not getting across to you mm-hmm. u inti qed tħossos try again, not again, yet again. Mm-hmm. U forsi għalek bat bizmim dejt mwaqqaf, you know, because I għalija teatru xaġa li bqa dem ħaj, bqa dem frisk, għandek dem xtiskopri, għandek dem xtuħu gost, you know. Tuħ gost f'da sens, mux tuħ gost tal-gost qed tuħ gost, mm. imma yes. Ta' soddisfazzjon, tal-building tal-person, tal-building tal-person, għal-growth. Eh. Because also, din nasab li xi ħaġa oħra wkoll. Illi t-teatru naraħ jiena wieħed mill-ikbar means For your personal growth. U jiena bnidma li nemmen ħafna f'personal development, personal growth, you know. U jallmek ħafna fuq hekk innifsek. Mm. So jien naf jien bnidma impulsiva. Mm-hmm. Jien kont. Ok? Illum għadni ftit. Imma nikontru, imma I make a conscious effort, you know, l-impulsivity tiegħi irrid nkun naqra iktar eh, kultant I watch out. Mm. You know, Eh, għaliex, it's not always a virtue. Hmm. You know what I mean? So, it takes a lot hmm. biex inti tara fadi, it takes a lot of practice, and I practice a lot, a lot. Eh, u bil-mod il-mod tibda tara dal-kambjament fik u kol, meta inti tiġi biex terġa' you come in contact ma' teatru. Point in case, konti li ħafna naqqa mill-periodu sew maqtuwa mit-teatru. Umbat, you know, I felt even better anka physically u I was offered, avvicinawni biex namel, per eżempju, Arsenal Condom. I mean, because you keep on practicing, you become you become mm-hmm. a different person. Mm-hmm. So you see things mm-hmm. differently. Mm-hmm. And when you see things differently, then people inspire you differently, but also also you become much more sensitive to what does not mm-hmm. change, to what stagnates, mm, mm. to what, uh, you know, people, very good, people with good potential in acting, imma who stop growing, mm, mm, mm. you know? Eh, Il-qat ħafna affarijiet li kont pjanat li l-insaqsik Kajsu dil-aħħar mistoqsija you were going around, il-kelma tiegħi hija etika, fuq l-etika tat-teatru, hmm. ġifieri biex fuq nasħu naġaw naslu hemm. Jien bifgħu naslu hemm, ehm, anka lej ferament lejn nixtieq nasal. Min kienu n-nies li kien isemmi Rendil bħala influenzi? Inti qed tgħid bħala bħala atturi, bħala Bħala diretturi, per, per eżempju, ma rridx mm. ma per eżempju kien per eżempju kien influenzat minn Brecht da, per eżempju. Okay, now this is very interesting. Now this is very very interesting. One of the things that he taught us Jew jien ippikjat. Mm. Ma nasux li qatt poġġina bil-qiegħda għalli minna, you know? Imma like meta aħna konna jien kon ngħidlu pereżempju isma' jien naf ibsin pereżempju, you know, jew inkella eh, qed nagħmlu eh, qed ngħidu restoration, qed ngħidu kommedja dell-arti u dan. Eh, u kon ngħidlu pereżempju jien naf ġana nwi, you know, mm. kont qed l-istra, you know, I came across this play, Mr. Andrew, you know, kien jagħmel li theater has to come from the heart. Everybody has got his own theories mm. about theater. Now you, if you want to grow, u dina nasa applikajt għal ħajti in ġenerali mbagħad, eh, kien jgħid li, per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienet laqtitni mmens u għal moment kienet kważi weġġatni. Meta konna spiċċajna drama center, daw kienu tagħmlu ċertifikat tal-kors u kien ta' nettra. U jena kont a very committed person, yes, I say it to myself, kont namel ġibri niftakar fi żmien l-istrak tal-karozzi, per eżempju, minn Birzebuġa għal-belt nimxija kull-jum mm. lemmu l-ura. Ġifieri tispiċċa fit-tisa ta' bil-lejla, u mbagħad tibda miexja, mbagħad jifqu it-trakkiet tas-suldati, jafu jabbuk ħalluk raħal ġdid u timx, tafx qed ngħidu seba' ġimgħat kien ta' dak. Issa kien ġibu kiex ċajta. And dejjin dejja kellix karozza. So, you know, but there was so much passion għalija dil-ħaġa. Imma niftakar li dana kien kitibli Josette if only you could believe in yourself! U dik kienet il-personal note. U l-sħabi, isma' dena jvattenda hekk u għamel hekk u għamel Zikda, wara kważi tliet snin, seġi jiktib li if only you could believe in yourself. U ma tafx, jiena qatt ma kont waħda minn dawk li Dejjem kelli ħafna rispett għall-awtorità. Aħna trabbejna b'rispett għall-awtorità. Rispett tan-nannu, rispett tan-nan, rispett tazzi. Anybody li huwa ikbar minnek trid turih rispett. Allura kien ikun hemm ukoll awtorità mhux biss fl-età, imma you know, Allora ma kellix dik il-konfidenza, per eżempju, kont imbati jew qatt ma seħtlu Adrian, mhm. il-Mr. Rendini, qatt. U meta mbagħad għadda żmien u kien jaġi ġi lura Malta, ngħidlu please stop calling me Mr. Rendin. You know, kan ngħidlu I can't get myself to call you mhm. otherwise. Eh, u da kien, però niftakar li meta da, eh, ġieħdi, all right, how are you? I thought I would like to talk to you. I know what it's about, but not today. Ok, insomma, but can not look, why did you write this? And because that's for life. Mm-hmm. And so every time you want to do something, Josette, and you just have a look at that, and you will do it. Mm-hmm. U sal-lum, sal-lum għadni, jekk irrit namel xi ħaġa, ħadd ma jżomni, Jekk nemmen fiha li hi tajba, li se tkun ta' ġid għal xi ħadd, illi hija xi ħaġa li hija pożittiva bħala riżultat, I just go for it against all odds u lanqas ninkwieta fuq l-odds. You know? Għax din baqgħet it-tamba mm, mm, mm. So, dik kienet waħda mill-affarijiet li dak kien għallimna. Mela kien jgħid li It's good, ġilu għarra kienu kan ħafna minna. Ngħidlu per eżempju konna nitkellmu jenna Bernard Cho, konna ngħidlu sma, mm-hmm. Bernard Cho madonna verboz u daw da. It's okay, that's an opinion. Mm-hmm. You know, jenna dak iż-żmien kien hemm kien ehm, min kien min kien furja dak iż-żmien. Peter Brook. Brook. Eh, eh, fa' speċi minn fejtlu diretturi xkunu jismu l-influenzi. Għana dan għajn, oh, ġifiri kien jgħid eh, Peter, yeah, yes, very interesting, yes, yes, yes. It's an opinion. Mm-hmm. Allora l-inna da darrina, jew li li għanitkellem li ġena, kienu kolli daw tip ta' argument, mm-hmm. ta' diskussjoniet mija. Mm-hmm. Jien kien jgħid li read Eh, dejjem kont nemmen li dan du b'xi mod għandu jkun, you know, għaliex, because the body is a language on its own, so, you know. Imma bat kon nara xogħlijiet u kon nara affarijiet illi kon najtiva sbieħ daw, but, you know, why do they leave me cold? Eh, mm. eh, u għallur jien kon nasal fil-konklużjoni, jien, you know, illi iva, kienem ħafna diretturi illi you know, kont rajt ix-xogħlijiet tagħhom, eh, kont, kont immur insegwihom, kont immur courses u da. Kollha kellhom timbru. But ta' nemmen jiena li at the end of the day, the theater is, theater is not a one-way traffic. Jekk inti minti qed tħalli xi ħaġa bħala esperjenza lil min qiegħed jarak, mm. jew inti fil-proċess tiegħek, Minn qed tikber f'xejn, jekk inti għamilt performance, uħriġt minna, u you know ejja wasanna l-oħra, u se nagħmlu oħra. Ma ħadxejn minna di. Inti bħala bnidem kif kbirt minna di? Għax di l-esperjenza jien naf li li setta tal-mitni xi ħaġa fuq eh, fuq is-supervja tiegħi. Fuq kemm jiswa li nkun naqri żjed umli. Mm. Fuq kemm jiswa li napprezza mm. dak li s-soltu jiena narmiħ bħala mhux mm. tajjeb. You know? u allura forsi kienet dik ir-raġuni li jiena I never belonged, to, I never, I consciously never belonged to any group. Tifhem? Din mistoqsija ħaniftħuha minn rendi lissa. Mhm. U b'xi mod kan nifukaw wkoll. E, l-isem ta' Stanislavski eh, kien importanti f'dawk is-snin tal-imtada, Randy l-imtada, semejt il-Morrison, Hugh Morrison, yes, yes. Dakka kien ifimni, I mean, Stanislavski dak iż-żmien, you know, kien l-apiċe mhm. ta' teatru ta' teatru kontemporanju mhm. fis-sens li you know this was the, the new mhm, eh, the new kind of theater rridu naħdmu fuqu. Jien naf eh, eh, kien hemm il-Grotowski konna naħdmu ħafna, differenza bejn Grotowski Meti dwar bejn Stanislavski Meti, but you know what? Qatt ma kien jgħidilna this is wrong, this is right. U dejjem kien jemmen, u dejjem kien jemmen illi When you develop, when you develop as an actor, mhm. l-istess bħal pjanta, inti l-pjanta tibda minn zerrija. Issa, jekk inti l-pjanta senħallija fil-ħamrija, alright? Mhm. ċansi sar li se tikber di, jekk senħallija fil-borza, ċansi sar li se mhm, tibqa zerrija. Mela jien nista' niżviluppa dik iż-zerrija Ok, unħallija kif inni biss. Però, però, jekk jiena irrit illi din iż-żerrija nippjantaw sen u nosserva tikber, di se tinbidel minn ħin għal ħin hmm. għal ħin għal ħin għal ħin għal ħin. U kull stadju fih is-sabiħ tiegħu. Hmm. Kull stadju, anke meta mietet, fiha s-sabiħ tagħha, għax ma mietitx iż-żerriegħa, mietet il-pjanta u rawmet żerrieraħ oħrajn. You know? Dina qed ngħidlek jiena how it came to me, you know, ġifieri. Allura jien kull darba kont nisma' l-ġaħat jgħid isma' jien naf li dana qed isegwi Dak it-tip ta' teatru, orra. U ngħid it's good, ma jħassna, ejja nifirxu. Mhm. This is what I applied, ġifir, because mhm. I always believed in this, and I was I'm so proud, per eżempju, għadni kif rġajt mort u rajt zguzajk xinu jizviluppa f'Malta. Mm. So beautiful. Illi inti hemm xi ħadd li qed jippuxja Kull tip ta' komunikazzjoni tru teatru. Because this is what hmm. theater is all about. Hmm. Theater is not about jinna bnidem li jesprimi ruħu biss bil-ġesti ta' ġismu, mux bnidem li jimprovizza biss, mux hmm. bnidem li eh, jinna fil-li jisfen wahdu, mux di. Hija bridge, it-teatru huwa għalija l-iktar mezz b'saħħtu fid-dinja ta' terapija, ta' komunikazzjoni, ta' moralità, ta' lezzjonijiet, ta' virtujiet. Well, I mean, il-famuż, il-famuż, il-famuż, il-famuża quotation, life is but a stage, eh? I mean, You know? And I think there is more to it than just being the statement that it is. Mm. Ġifiri, eh, jena din nuża fi kwalunkwa ħaġa, għalix eh, met il-teatru jtik mezz ta' kif inti ta' kif inti eh, you go to a soul level to reach another mm. soul level. Jekk ma tkunx adekwa sal-tem qed titlef ħafna. Mm. And it's not easy mm-hmm. biex dit tispjega. Mm-hmm. You know? Mm-hmm. Eh, I mean, per eżempju, jekk wieħed jife jara metodi jinnaf Amerikan, silva method, per eżempju, li dana jispjega ħafna how when you when you understand what happens to the brain and when you practice meditation mm-hmm. and how the how creativity grows and how things come easy to you instinctively to take in and automatically to translate without effort. Mm. Now people might think it's not even important. But you know what, today I believe, because I practice it all the time, mm, mm, I believe, mm. if only, if only people were to understand this, If only. How many actors do you know? Hmm. I ask this. Who practice at all. Work on themselves, yeah. You know, fuq xjaħdmu da, fuq il-muscles. Mm. Mm. Fuq il-muscles mm. jaħdmu da, fuq il-ġisem biex kollom il-six pack. Alright, fuq ix, fuq id-dwife, fuq xar sabiħ. That's not the actor. The actor is when he can actually allow himself to go to stillness, to open up all channels to what's going on around him, in the universe, fid-dinja ta' madwar, u mbagħad fid-dinja mondana tiegħek, intu għaddej pum tippikja, tippikja, tippikja. And it all comes to you. Mm. You don't even have to look for it, it all comes to you. Eh, interessanti kif titkellem ħafna ġidan u maffet li anka għajta ċimma jtizis, jina nitkellem fuq bi Stanislavski bħala mudell, kif it-teatru impacts on everyday life. Mhm. Ġifieri jisu l-livelli li l-immiss li wieħed minnhom huwa livell etiku. Mhm. Li inti ċerta disċiplina, pereżempju, li titgħallem fl-istudio, naturalment ħaġġorra miegħek, li tħaġġorra miegħek mhm. f'kuntesti oħrajn. Ehm, tkellimna ħafna fuq l-etika, din Għin ftit fuqha. Prova kellimni issa fuq il-loġistika tal-Imtada, pereżempju, it-timetable, kemm kien hemm studenti, it-titles tal-lezzjonijiet, il-kontenut tal-lezzjonijiet, l-affarijiet iktar loġistiċi. You might be lucky u għandi file. Find it, naddijulek. Kont kien mistoqsi oħra, did you keep a diary kont kan saqsik? Ta' dak iż eh, A logbook. Imma. Jena kont, imma ma nafx jekk għadhom xeżistu, bat eh, għax kont għamilt periodu kont għamilt. Bat tal-imta għandi zgur, għandi zgur, ximkien, ximkien. I mean, I just have to look for them. Mm. But yes, I, I, per eżempju, timetable kienet, kienet kun timetable normali. Għara, mela fil-timetable kienu kollok, per eżempju, improvisation, mm -hmm. uh, improvisation, prod production exercise, uh, uh, movement, mm -hmm. um, movement, x'kienu konna? Għara, movement kanna nil-Liljen, għazzopardi. Mela, production exercise kont ma konna qegħdin kunu qegħdin naħdmu, u mbagħad kienu konna xetlek liħor. Eh, movement li ehm, improvisation. Improvisation. Now, improvisation kien ikun anka ma' tutors differenti. Mm. Okay? So, in the letter part tal-kors tiegħi, mm. mbagħad kien hemm Mario, mbagħad kien hemm Alfred. u Godwin Sherry. Għallima. Għallima. Godwin Sherry mażżar. Għana jien qatt ma' ma' Godwin Sherry. Kien mażżar. Ma fid-Duchess of Malfi kien dar biex jgħin mhm. lil Hugh Morrison, eccetera. Però bħala tutors jiena I recall lil Mario u lil Alfred. Ma Alfred Malia konna minna Hobson's Choice Ma' Mario kont għamilt il-Fedra. Eh, l-istess, per eżempju, Fedra, you know, kellu di li kienet sabiħa, ehm, Rendil, kien għamil translation għalli għaffilu Franz Sammut, mm. Malti imprezzabli, u translation very good for the actor, you know? Mm, mm. Ġifiri, għal-kem kien Malti pur, Imma Malti li huwa biex inti titkellmu, biex tesprimih, huwa mhux Malti diffiċli għall-ilsien, you know, mhm. Malti mexxej mhm. ħafna, sabiħ ħafna ħafna. U kien jippromovihom daw, kellu dis-sens sabiħa li jirrispetta il-kultura tal-pajjiż, mhm. jirrispettana bħala Maltin. Qed tifhem jiġifieri dik kienet dik kienet x'ismu. Issa to go back għal dik li saqsejt inti. Inti semmejt it-timetable. Mela, it-timetable kellna definittivament dawn li kienu three main subjects. Mhm. Issa, imma mbagħad kien ikonna per eżempju, Kien iġib dawn in-nies Mary Fields eh, for interpretation. Eh, ħalli daw daw kon riċarkom daw l You know, eh. Mary Fields, dik kienet toħodna, peress dik kienet ex attriċi Ingliża, anzjana, kella xi xi 79 meta konna morru għanda ta' slima, niftakar eżatt fej il-bib kollox. U konna morru wara nofsina u di kienet tagħmlilna interpretation. Fer, dik kienet taħdem ħafna fuq eh, voice. Hmm. Eh, fakkarni li sem. Donna, t naraħu d-dimajni għu xat niftaka. Hu, eh, she's a great name in Ingilterra, bħala voice technique. Ok, issa tulka. Ah. Anyway, u kienet taħdem ħafna, ħafna, ħafna. Allora din x'kienet tagħmel? Li konna naħdmu magħha is-sena kollha. Mbagħad pereżempju fl-aħħar tas-sena fid-dar tagħha fuq tistieden diretturi Maltin li mhm. jkunu ta' ċerta stoffa jew nies li għandhom xaqsmu ma' finanzi tal-da u tistidinhom id-dar biex jiġu jarawna. So she used to expose us mhm, mhm. imma oh, semmejt il-regoli, per eżempju, għadhom il-regoli jinkont adottajt anka Drama Center. Ta' Adrian kienet, once you're still uh, um, at the at emtada, you can never perform with somebody else. Mm -hmm. Dikka ġib, u jiena kont nemmina bisħiħ. Anka jien nemmina ħafna. Ħafna. Niftakar meta konna minna Pinter, per day party, kienu ġew dak iż-żmien Mario Filippo Zoppardi, Franze Bejer, eh, Bertu Marshall, you know, kollha ta' mm. dak iż-żmien. Għalli, I want you, se nikteb parti apposta lik. Ah. Ovvjament kun naqra ta' student għanti ta' 22-23 sena, Francis Ebej, reġiġu. Rejġin Lander kienet jħu niftakar il-Pegasus konna għedin. U dana, With us or with them. You are not prepared, Josette. You're still not prepared. Hmm. You're still not prepared. U dejjem kien jgħid, you're too young for success. Kien jgħid, ma xi ġifier, rrid nagħmel, you know, Rosen. Kien jgħid li, yes, u għax kien jemmen ħafna fija, ħafna, ħafna. Ehm, kien jgħid li, your success, anybody's success, will start eh, showing after the age of eh, 35, 37. Illum dan ġrid nistenna, bellum nifhem għaliex. Għax inti taddi minn esperjenzi fil-ħajja, ellissa jiena jien naf jekk jiena għaddejt mill-mewt ta' missieri. Hmm. You know? Qabel stajt inħoss imma illum hemm xi ħaġa naturali hmm. illi pum immediately jafas li dik il-buttuna, you know, it hmm. comes as an emotion. Mhux dik bil-kodba. You know, mur għamel kemm trid, eh, esperiment u esperiment. Ma meta għaddejt minna int, so theater is all about experiences, because emotions are about mm. experiences. Mm. You know? Allora, kellek din l-ħagġa li kienet għaddejja. Inti partikolar ħafna kif qed wieġeb, Kull min intervistajt s'issa u kienu f'kuntesti kemm ta' training, ta' lezzjonijiet, ta' skola u kemm f'kuntesti ta' performance, kulħadd jiftakar ħafna iktar il-performi u allura jgħiduli x'għamlu, x'kienu. Inti kellimtni ħafna fuq l-etika tat-training, fuq l-ispirtu tat-training, fuq l-ispirtu tal-iskola. U di qed nara bħala xi partikolari ħafna fik. Tista' tikkummenta fuqha? Eh, naħseb li. Naħsbu li ġifieri li x-xogħol ta' produzzjoni kien importanti ħafna fil. Eh, imma jiena naħseb ħanajt, l-ewwel qed jista' jagħti il-każ ukoll. Illi ġejja minn background, ommi teacher, eh, eh, teacher, jiena teacher. Issa, mela għalina kienet dejjem, isma' binti, il-famuża saying, never stop learning because you start dying. Hmm. Allura jien għalija qatt ma kien hemm punt f'ħajti fejn kont ngħidu jien tajba. Mm. You know? Tallimt ma narmix lil nifsi u kienet stragil kbira. You know li taddillu kompliment l u iva. Mm. You know? Illum naf ngħidlek eħe eh, grazzi. Mm. Eh, Ejglix naqra waħdem ma, you know what? Eh, tallimt. U batejt biex tallimta din. Tifhem għax normalment aħna il-background tiegħi ġej minn min ambjent ta' ommi dejjem tgħid li ruħi bħalek hemm mija hemm eluf. Mm. Aħjar minnek hemm eluf u għar minnek hemm eluf. So, minn ċej speċjali. Mm. Tifhem? Mela trid tirrispetta li kulħadd għandu t-tajjeb Int m'għandek xejn iżjed ma' ħaddieħor. Mm. Illi kienet tajba ma kienx tajba sa ċertu punt ukoll. Kienet tajba fis-sens li li li qalmetni nirrispetta dejjem lil kulħadd f'kull ma jagħmel. U li jekk forsi għaddejt minn perjodum ta' kont għadni żgħira illi nisnabbja lil xi ħadd ta' dak ta' hemm. Mm. U aħna dika ġifieri kienet xi ħaġa illi ehm, imma l-iktar Naħseb illi dejjem kelli dal-għatx li nitgħallem. Dejjem, għadni sal-lum, you know? Per eżempju, Marta dak kif marret kors ta' Suzuki. So excited, madonna ġennin, hik, skopre xed tagħmel din l-Amerika. Għattila Mart, femmini xinu da se, għanajdlek, eh, madonna, xie ġmiet, so beautiful, so hard. So hard, so beautiful. It's so beautiful. I mean, you know, you learn a technique which teaches you how to center everything and then you apply it for life. I mean, kiku jina daħlu fl-iskejjel, eh, eh. mux komplementari data, compulsory. You see, insomma, so I get excited, you know, mm. anything that I see which is new, I want to learn mm. about because I now I have come to learn to understand that there is no such method as being the best method, you know. Illum qed narajn li fil-ħajja ġenerali illi jekk int ma tilħaqx, you don't pick up with the pace, and become conscious and aware of what's going on, you know, on earth, in the universe, mm fil-kosmos, kullimkien. I think you're missing out a lot on many things. It's, there's so much to learn, so much to learn. But now inħossin li Di ma nafx kif se tinstema ta' ġifieri, ma ma nafx għax qed ngħidha lilek ma nikkummenta b'dal mod ma' nies ma żon. But eh, I believe illi unless people become aware of consciousness, hmm. um, we have lost the purpose of living. Mm. you know. But consciousness is, is the essence of, of living, is the essence of anything we do, you know, because the more you develop, you cultivate your training into raising this consciousness, the more you raise your awareness. The more your awareness is raised, the more you you know things come your way to teach you even more. Now, you are either open to this teaching, in inkella tibqa temmen illi, u jiva dawn aħmerijiet, dawn Then, when you are open to all of this, you will understand illi inti at qed issir naqra iktar konxju minn what to accept as being gospel truth. Mm -hmm. as against what is. What is. And nobody can define what mm. is because is is continuous. mhux continuous present, as continuous past, it is, you know, so in its very moment, it is the present, it is the past, it is the future, mm -hmm. but it is. Mm -hmm. So it is, uh, um, and I see this happening in every, in every field in life. You know, għara xqed jiġri fid-dinja tal-internet illum, xqed jiġri fl-IT, xqed jiġri fil- uh, sammejna drama, you know, People are always looking out for different methods, different jien eh, eh, naf għabel kienu il-famużi esperimenti tal-maskri, you know, to go deeper inside. Everybody was searching for the soul of the actor. searching for the soul in theater through different means. Mm-hmm, mm-hmm. Okay? So, how can I say that this is a better method than, that? Uh-huh. What I believe is open yourself up to the different methods. Watch, listen, tarmish, you know, take in, and then make it yours. Mm-hmm. Ma nistax ngħid isma' il-kejk taf x'inhi l-iktar ħaġa tajba minnu? Iċ-ċerasa. Tagħmilx il-kejk u ċerasa, mhux il-kejk. Jekk jinsa ngħid it-tqiq l-iktar ħaġa tajba fil-kejk. Ħu tqiq. Ma dikx il-kejk, għasab dik iċ-ċerasa. So, for, for a concept to be complete, uh, it has to be with various ingredients. Mm. Jekk jien se naqta' lajn, għax jiena irrid nirriċerka it-tqiq biss fil-kejk. Good for you, riċerka ħi. Qatt minn se tasal għal kejk, tagħmel riċerki fuq riċerki fuq riċerki biex eventwalment jew tibqa' rieqed int għax temmen li tiegħek bissu tajjeb. Jew inkella one fine day tgħid, okay, good for me, I experimented that way, but you know what? Madonna, how much I missed out fuq affarijiet li ma sempliċi. Għax joħra wkoll irridu nkomplikaw aħna, eh? Mentri in this, in the mundanity tal-ħaġa, there's so much to learn. Dik nemmen ħafna fija jien. Il-debt ta' everyday life. Imma bat l-iktar, per eżempju, għaw Malta jena naradi. Għaw the tendency li dejjem rridu rridu noħol u xaħġa xinkunu differenti, no? Biex noħol u ċertu elitizmu, mm. għax li ma tifimnix, għax Il-bieb mhux qed iżommni 'l bogħod minn dak il-passaġġ, qed jagħlaqli d-dinja beyond it! Beyond it! So how stupid can I be to believe in the door? Illi d-door se jżommni secluded. Id-door se jfgani. So how can people, għalija jien issa t-nitkellem ġużet, how can people, you know, uh, close themselves into a genre, into a methodology li hija partikolari. You can't. Mm. Yeah, well, you can. Mm, mm. You can, you can, of course. Uh-huh. However, you're missing out on a lot. On a lot more. On a lot more. Jista jkun li jiena nara di di di di. But I relate more Mhm. to one kind of metodoloġi iktar minn jumra. Imma li jina nala il-bibien jew barroganza I state illi it-teatru għall-argument x-teatru madux jeżisti. La teatru u aħjar mit-teatru eh. tal-Istitut Katolku. Nemmen li qed nagħmel żball. Dik qed nipprova Niċċalenġja bil-mod il-mod. Pereżempju allura l-fatt li għandek għandek in-nies li jmorru l-performance tal-Istitut Kattolku u jimlew l-Istitut Kattolku ġifi dik ma tfisser xejn. Dik m'għandix m'għandix xi ħaġa li aħna bħala riċerkaturi bħala akkademija u Italja li nistudjaw. Li tistudja dik jien dejjem ngħidha din. Stef, ġifieri I relate ħafna miegħek dik. U biex inkun qed ngħidu xi ħaġa Jiena kont waħda minn dawk in-nies li ngħid isma' lejna, you know, that's not my kind of theater, but what I have come to to understand is illi yes, jiena mdorrija, you know, teatru disciplinarju fis-sens li, you know, eh, I want the best out of the actor, jekk ikun mm. dawn li prova nar li kunem liktar ħaġa li għettejni biex noħra. U niddejja bil-ħafna shares. Mm. But you know what? Hemm nies illi għadna kif għamilna ħana pereżempju l-fenkata mużikata di għamilniha philanthropic aim biex ngħidu d-dar tal-providenza, mm. ħadna il-karattru tal-fenek ta' Treversara mm. u għadniħ ma' żewġ titfar, you know, u ma nafx għandik għammen ta' dal-ktib eh, eh, fenek l-aħmar u ħolo ktib dizzjonarju eh, bil-Malti u jagħmel dil per eżempju mejda mill Eyes of a Fennec, eh, xi eh, tfisser. Eh. U għadni għadi għalix, għalix dak kien hemm kwantità kbira ta' kantanti Maltin mm. illi aċċettaw li għatu semu, kien hemm ħafna xogħol u kien hemm involut fiha George Cremona li għallem mm. l-Università, illi dana għax ħobb il-letteratura u għax ħobb ukoll il-palk. Dana għabbat dawn jaf ħafna l-mużika Maltija b'mod inkredibbli. Allora da ħa il-ġist tas-song u allura qaqqadnija ma' din li qed jgħid dal-fenek u dawn it-tfal biex ma jiġux presenters biss. Mm. U preżentajnija l-Istitut Kattoliku. Issa, would I have made the choice li nkun l-Istitut Kattoliku, I have to be honest, no. But you know what? I have learned to let go of my stupid preconceived mm. ideas. So għetek, tajjeb George, yes, let's do it there. Imma tejt jieġu n-nis għalix, għax l-għanu għa tajjeb. Mm. Mela, let's do something li kun differenti għal nis. You know, si jaraw biss il-Fredi Porta li kanta, si jaraw biss il-Enzo Guzman li kanta, imma se naqduwa f'xi ħaġa li se tkun ukoll kulturali viżwali u li n-nies jieħdu kos ħafna biha. U għamilna di xi ħaġa sempliċissima. Imma ħdimt ħafna fuq l-atturi kelli mm. żewġ titfal u Renato Dimek li għamela tal-Fenik. Mm. Li ta' minn biss. Ok? Ir-reħarsjajna ġveri bil-kbira li għadi għamna kem xarej, xarej u nofs, ma nafx kem, tlieta, dat tfal biex, mm. u kellhom skript ta' sati u nofs, mm. kien iċċajta, you know, in between it jitħlu. But you know what, Steve? I mean, I have never, ever, la' asfento, experienced the joy and beauty ta' udjenza Maltija U kien hemm ħafna nies mill-università ġew b'rispetta ġor, ġabu tfal huma. Iċabċbu jkantaw, jaqbżu, you know, kienet naqra interactive f'action so tan. Kienet esperjenza li hija se din id-diriġejta. But di di reaction of the audience was mind blowing għalija. It-totmi illi kien hemm ħafna li kienu provi għaliex xiex dal-atturi laħħaq ġew darba biex ikunu jafu fejn simxu mhux kollha ġew il-kantanti. Mm-hmm. Iġifiri dawn, sempliciment l-isma qabel se jkun uħot minnhom kellhom skript mm-hmm. mal-atturi. Kenna korijiet ta' tfal. Iġifiri da kollox kien. Jena, nejdlom isma minna dawn kif jiġu rridu nejdlom, se jitħlu għaw, se jimxu sawnek, se jgħodu kollemmek. Alright? Jon kera daw se jiġu għaw, se jemlew dil-bicċa da. Se kanna, il-kertin kol, għat ma konna minnija, għat, mm. għat, sef, għat. Can you imagine me? Ma ma tantx taf nint, ma. Mm. It's difficult illi kollok il-ġazet li ma terraħersi għalikx, kertin kol to perfection. But you know what? This training has taught me that when you believe in yourself and in the concept There can be nothing that can fall short of being very good. How does it happen? Ma nafx, ma nafx, but it happens. U kien hemm flow inkredibbli, ġifieri, it was a very professional mm. show għall-udjenza. U nis jibku, ikantaw mm. jibku ġo, ġifieri, I mean, b'rispett kollu, jien għalija. Hmm. But I have to admit, meta kontem, I mean, you know, I got this, issa, tinġar.